baila, baila, baila. con la mano, mano, mano, con el dedo, dedo, dedo, así baila el marinero. El marinero baila, baila, baila, baila. El marinero baila, baila con el hombro, con el hombro, hombro, hombro, con el codo, codo, codo, con la mano, mano, mano, con el dedo, dedo, dedo, así baila el marinero. El marinero baila, baila, baila, baila. El marinero baila. cabeza, cabeza, con el hombro, hombro, hombro, con el codo, codo, codo, con la mano, mano, mano, con el dedo, dedo, dedo. Así baila el marinero, el marinero baila, baila, baila, baila, el marinero baila, baila con la cola, con la cola, cola, cola, con la cabeza, cabeza, cabeza, con el hombro, hombro, hombro, con el codo, codo. cola, cola, cola, con la cabeza, cabeza, cabeza, con el hombro, hombro, hombro, con el codo, codo, codo, con la mano, mano, mano, con el dedo, dedo, dedo, así baila el marinero, el marinero baila, baila, baila, baila, el marinero baila, baila con el pie, con el pie, pie, pie, con la rodilla, rodilla, rodilla, con la cola, cola, cola, con la cabeza mano, mano, mano, con el dedo, dedo, dedo, así baila el marinero. ¡Hey! Soy una taza, una tetera, mi tío Luis vino de Santiago.